Duela zonbait aste, karika transfeminista bat sortu zen baionan. Kale ekintza baizik baino gehiago, mugimendu berria, hatxa hartze eta bota, indar kolektiboa, koloretsua, harro, etorri zen nahi sarkutier karika paper estatzera joan zen urriaren ogoita iruan baionan, aldarikatuz karika transfeminista berri bat, errateko aipatzen dut, gure borroka eta aldarriak argitan ezartzeko aipamena segitzen badut, usutan espazio publikoak ez dira adaptatuak eta deserosoak emazteen dako baita genero gotituen dako. Are gehiago tipia bezalako beste eremu batean, dominazio, segurtasun eskasa eta bortizkeria nagusitzen dira. Denbora berean, a da Cinema Magellan, la riposte féministe, Marie et à Simon de Pardonek l'acheter et laster et a genero gutituen kontrako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna heldu da. et indartsu hau, erantzun feministaren et baten onada Olde da. et a deliberatu batez, molde ezin hobea gure tokiaren lekua galdezkatzeko espazio publikoan, bereskuratzeko, honekin jostatzeko, handeatu, berriz politegin, gorotatu, maitatu, espazio bat non galen, zilegitasun osoarekin. Herriko etxeak bere alako lapuntuak lehertu zituenean eta karxer baten intarrez ezabatu hitzauek, akusatuz diazarle horiek ura haien gastaratzia, aldarri horiei zer espazio eman nahi dien egad digu. Baimena eskatuz, zaintzeko, kontrolatzeko, ez ditzeko gure oldaren arabotsa, Iringarria da nola deserotxo diren egiak paretetan indatziak, sobera agerian ez ikusteko. Zentespri zubian, margok LGBT banderak bezala, hiriko baster guztietan edo zeintzak hilbaino lasterago ezabatuak direnak. Gure borrokak kuadrozeatz batetik ateratzen dira, imposatutak, trabatuz, bultzatuz, baina eksistiten dira, eta transgresioaren eta begiguziei erakutsirik dira bizitzen. Eta hitz horiek, paperez eta kolaz eginak, ez dira desagertuko bizirik mantetzen ditugun bitartean. Eta azken naipamen gisa, gora borroka transfeminista!